Ezabuli ya 10 na mukaga Omkama niwe mani gange Oramanya waitu ruhanga kubaniwe buhungiro bwange Ngambira omukama nti niwe mukama wange Ntaina iwetini na kirungi kyonyi nakyo Abatakatifu omunsi bantu abarungi muno abonibo nshemererwa abafukamira baruwanga abandi bekanishiza enaku kabalireta ebitambu byabo tindi bitamba nangu nokugamba amabara ga baruwanga babo omkama niwe mugabo gwange ogurungi maraki kompe kyange niwe antunga ebyo netaga egabo zawe nizinshemerera zitai zirungi zitai ndahayisirizaga omukama ampanulira kandi omukiro omutima gwange guntegekera omukama mwekwata ebiro byona kubandi hayi tindi tengeta kityo omutima gwange nigushemererwa omoyo gwange nigushanduka no murugingo nyina amagara nobona iwe tolinde kankafa n'umutakatifu wawe toli munaga mubafu niwe onyoleka omuwanda goburora omubusinge bwawe halimu ebyera bingi omuliwe alimu ebyera ebitali haga